Ad lavaret. Perak zelet de zonte? Perak senti de zonte? Perak en ebi de zonte? Doa ke skrive din? Doa ke bouche din? Doa ke kroze din? Skoet gant hins. Goulet gant hins. Komzit zit gant hens. Ured ed meus ennan. Jonge ed meus ennan. Krog ed meus Red ve war nich. Red ve hopel war nich. Red ve dehel war nich.